Ó Donnchú an Ghleanna. Tá tamall mór ó shin nuair a chónaigh Ó Donnchú an Ghleanna in áit in aice Chill Átha agus 'na theannta san do bhí talúintí eile aige timpeall Chill Airne, in áit éigint in aice na Luiche. Fear singil ab ea é gan pósadh agus bhíodh seó daoine ag obair aige. Do ráinig uair éigint ná raibh aon stiúrd aige agus do chuir sé amach fógra a lorg stiúird. Do tháinig chuige ceamlach buachalla agus dúirt, Féadfadsa pé rud a oirfidh duit a dhéanamh, a dúirt sé, agus tá fios mo ghnótha go maith agam. Sé is fearr ná a chéile, a dúirt Ó Donnchú. Do réitíodar le chéile agus d'fhan so aige mar stiúard ar an gcuid eile. Bhíodar ag obair leo i gCill Átha agus amach sa bhfómhar d'oir do dul a' baint choirce sa bhfeirm eile in aice Chill Airne. D'inis sé don stiúard é. Caithfidh mé, a dúirt sé, mo chuid cúnaimh go léir a chur sa bhfeirm eile an tseachtain seo romhainn amach. Beir leat iad agus beidh fir agat agus beidh mná agat iontu, agus oirfidh gach aon saghas. Beidh garsúin bheaga agat, b'fhéidir, a dúirt sé. D'imigh an stiúard agus meitheal mhór chúnaimh in aonacht leis agus thugadar an tseachtain go léir ag baint an arúir sa bhfeirm seo. Ní raibh an stiúard róghéar ar a lucht oibre. 'Sé an áit go dtugadh sé an chuid ba mhó dá shaol sínte in aice an stiúc agus a leabhar agus a pheann aige. Thánadar abhaile um thráthnóna Dé Sathairn. Chuaigh na fir go léir ag triall ar Ó Donnchú chun a gcuid páigh a fháil. 'Ní fhéadfainn pá a thabhairt daoibh, a dúirt sé, 'chun go bhfeice mé an stiúrd. Cuireadh fios ar an stiúrd. 'Canathaobh nár tháinís, a dúirt sé, 'agus an leabhar a thaispeáint dom chun go ndíolfainn iad so. Shíleas, a dúirt sé, go ndéanfadh sé an gnó ar maidin. Á, ní dhéanfadh, a dúirt sé, b'fhéidir go n-oirfeadh airgead dos na daoine bochta. Shín sé chuige an leabhar agus thosnaigh Ó Donnchú ar fhéachaint air. An diabhal, ar seisean, ní fhéadaim pioc de a thuiscint, nó cad tá curtha agat ann in aon chor. Do bhí stríoc mhór fhada déanta aige do nach aon fhear, stríoc níos giorra don mhnaoi agus níos giorra ná san arís don gharsún nó don ghearrachaile bheag. Shamhlaíos, a dúirt Ó Donnchú go raibh foghlaim ort, nó scoláireacht. Ná feiceann tú, ar sisean, thaispeáin sé dho, sid é an fear agat an stríoc fhada, sid í an bhean, a dúirt sé, agus sid é an garsún. Ó, tuigim anois é, arsa Ó Donnchú, ach do bhí rud éigint diail greannúr istigh i lár a leabhair gur theip air aon ní in aon chor a dhéanamh de. An neosfá dhom a dúirt sé cad é an rud é seo? Rud ab ea é i bhfoirm mar a bhíodh againn nuair a bhí mise ag dul go scoil, ag imirt na Nine Ohs nuair a bheadh Blind Beggar déanta. Airiú an bhfuil aon fhoghlaim ort ach mar sin, a dúirt sé le hÓ Donnchú. Ná fuil fhios agat go raibh lá saoire againn i lár na seachtaine? Sid é an lá saoire, a dúirt sé, an cúigiú lá déag d'Fhómhar. Ní raibh fhios agam riamh gur mar sin a dheintí é, a dúirt Ó Donnchú, ach anois, a dúirt sé, ní bheir mar stiúrd agam a thuilleadh. Pé áit go bhfaighead stiúrd, ní bhead a' brath ort. Agus mar sin féin, más maith leat fanúint ag obair in aonacht leis na fir seo, coinneoidh mé tu. D'fhan sé aige agus bhíodar ag obair leo agus do thosnaigh an saol ar ghabháil i gcoinnibh Ó Donnchú. Síothra a thugaidís air. I ndeireadh bara d'imigh an fheirm a bhí i gCill Átha uaidh. Theip air í choinneáilt agus ba ghairid go raibh sé dultha chun deiridh sa bhfeirm in aice Chill Airne. Bhí na seirbhísigh imithe uaidh agus ní raibh éinne fanta aige ach an cnoba buachalla so a bhí mar stiúrd aige. I ndeireadh bara ní raibh bó ná gamhain ar an dtalamh aige. Bhí a raibh aige ann trí cinn de chapallaibh seana chapall agus dhá chapall eile a bhí in áireamh. Seadh adúirt sé leis an mbuachaill tá an saoghal gafa in ár gcoinnibh agus a leithéid seo, tá bean theas i gCairbre adúirt sé, iníon do Rudaire Chairbre, ragham féna déin. Gheobha mé mórán airgid léi má fhéadaim í bhuachaint, agus n'fheadar-sa cad iad na nithe adúirt sé, a chaithfí a dhéanamh. chun í a bhuachaint, ach beidh fhios againn é. Bí ullamh ar maidin agus béarfam linn an dá chapall, imeom araon. Nuair a tháinig an mhaidean d'imigh an bheirt agus bhí an lá tabhartha ag siúl acu. Do casadh in áit iad 'na raibh comhthalán. B'é a raibh d'airgead na phóca ag Ó Donnchú giní go leith. Sea, do bhí rince ar siúl ag an gcomhthalán agus do stadadar ag féachaint air. D'fhiafraigh cailín a bhí ann d'Ó Donnchú, An rincfeá, a dúirt sí. Rincfead gan dearúd, a dúirt sé. Do dhein sé féin agus an cailín ceáfar rince, mar a deirimid, agus nuair a bhí an rince déanta do thug sé an giní don phíobaire. Tháinig pus an diail ar an seanchnoba bhuachalla nuair a chonaic sé an giní imithe agus nuair a fhágadar an comhthalán thug sé an-throid d'Ó Donnchú. Níorbh aon chabhair é. D'imíodar orthu chun gur tháinig an oíche orthu, agus bhí an oíche acu a' cur díobh go dorcha trí choill nuair a tháinig fear na gcoinnibh ar an mbóthar. Riú, a dúirt sé, a Mhic Uí Dhonnchú, cad a thóg amach tu um an dtaca seo d'oíche? N'fheadar, a dúirt sé, cá bhfuilim ag dul, geall leis, mar ní leogfadh an doircheacht dom gabháil in aon bhall. Ní gheobhair, leis, a dúirt an fear, mar fanfair agamsa go lá. Sea, géilleadh do. Ní raibh orthu dul i bhfad nuair a bhí tigh breá ansan rómpu ar thaobh a' bhóthair, agus do coinníodh Ó Donnchú agus an buachaill agus cuireadh an capall ar stábla. Do thugadar tamall den oíche a' caint agus nuair a tháinig am codlata chuadar a chodladh. Do bhí Ó Donnchú agus an buachaill in aon leabaidh amháin agus nuair a bhí sé a' dul chun codlata do chnuic sé uaidh isteach i seomra eile Bhí ann an cailín seo gur rinc sé léi agus do bhagair sí air. Níor dhein sé puinn codlata ach nuair a shíl sé go raibh gach éinne eile ina gcodladh, an dial a dúirt sé leis an mbuachaill, bhí siúd a bhí sí siúd a bagairt orm agus raghaidh mé féna géin féachaint cad é an gnó atá aici dhíom. D'éirigh sé amach chun dul féna géin agus shíl sé go raibh sé ag déanamh cruinn díreach féna géin. Cá gcuirfeadh sé a lámh ná anuas ar aghaidh an tseanduine a thug isteach é, fear a' tí. Do liúigh sé féachaint cad a bhí air. Riú meisce chodlata is dócha, a dúirt sé. B'éigint solas a shláthar chuige chun é chur sa leabaidh arís. Agus nuair a bhí sé ag dul sa leabaidh, an dial blúire den chailín ná go raibh san áit chéanna, agus do bhagair arís air. Sea, tréis tamaill, is dócha, a dúirt sé leis an mbuachaill, go raghaidh mé fé na géin, má fhéadaim é. Fan mar a bhfuil agat, a dúirt an buachaill, tá náire tabhartha agat dom. Níor fhan. Amach leis arís as an leabaidh agus b'é an cleas céanna é. A' triall ar leabaidh a' tseanduine a chuaigh sé. D'ardaigh sé a ghlór arís féachaint cad a bhí air. Leog dom, a dúirt sé. Is dócha gurb é tuirse an lae agus ní dhéanfad aon chodladh, is dócha. Lasadh solas arís agus chuaigh sé a chodladh dho féin, agus má chuaigh, do bhí an cailín san áit céanna agus do bhagair air arís. Níorbh aon chabhair bheith leis. Sea, a dúirt sé leis an mbuachaill, caithfidh mé dul ag triall uirthi, a dúirt sé, tá gnó éigint aici dhíom. Do chuaidh agus d'éirigh leis an turas so. Chuaidh sé ag triall uirthi. Chuadar chun caintiú le chéile. Fiafraím anois, a dúirt sé, cá bhfuil do thriall? Ní raibh sé ag ínsint di ró-mhaith. Tá's agam-sa go maith, a dúirt sí, cá bhfuileann tú ag dul, 'na leithéid seo d'áit, agus ba mhaith an scéal, a dúirt sí, dá bhféadfá ar sheift éigin an bhean san a bhuachaint, mar tá an dúthaigh bodhar ag an Ridire leis an iníon, agus tá seó fear tagtha fé dhéin í fháil, agus na cinn bainte dhíobh nuair a théid siad ann. Tá cleas éigint, a dúirt sí, le déanamh ann, agus ní thagann le héinne acu an cleas so a dhéanamh. Ach má thiocfaidh leat é dhéanamh, tabharfair leat an iníon, agus mara dtiocfaidh, fágfair ann do cheann. Is olc é, a dúirt Ó Donnchú. An bhfuil aon ábhar airgid agat i gcomhair an bhóthair, a dúirt sí. Ó, tá fuíollach, ar seisean. Tá a lán, ar sise. Bhí giní go leith agat agus ar ndóin do thugais an giní don phíobaire. Ní fhéadfadh bheith agat anois ach an leathghiní, ach ar aon tslí, a dúirt sí, ná bíodh aon chur trí chéile ort 'na thaobh san. Do shín sí chuige spaga mór airgid, d'ór bhreá go léir. Féadfair imeacht ort anois, a dúirt sí, ar maidin agus go n-éirigh do chúrsa leat. Nuair a tháinig an mhaidin do bhí gach feiste le cur orthu. D'fhágadar slán ag muintir a' tí agus bhí ráite ag an gcailín leis, Ná bíodh aon spáráil ar airgead agat má chíonn tú aon saghas ruda go ndéanfair aon iúnadh dhe. Ní rabhdar dultha i bhfad ón dtigh in aon chor. Bhíodh a. Bhíodh an buachaill á throid i gcónaí. Nuair a tharraing Ó Donnchú amach an sparán mór óir agus do thaispeáin don bhuachaill é. Th'anam don sliabh, a dúirt sé, bíonn tú gabháil dom agus d'ithis ar fad mé i dtaobh an ghiní a thabhairt don phíobaire. Féach a bhfuil anois agam. Ó, sé is fearr ná a chéile, arsa an buachaill, ach táim á fholáireamh ort greim a choinneáilt anois air. D'imíodar orthu agus ní rabhadar dulta rófhada in aon chor nuair a chnoiceadar fear agus gunna aige, an gunna leacaithe anuas ar an gclaí, agus i gcónaí nuair a bhíodh sé ag faire ar a ruchar a chaitheamh do thagadh tritheamh gáirí air, agus ní chaithfeadh. D'fhanadar ag féachaint air ar feadh tamaill. Cad é an saghas duine thú, a dúirt Ó Donnchú, nó cad air go bhfuileann tú ag faire? Táim ag faire ar a leithéid so, ar seisean. Capall bán atá ag Ó Donnchú an Ghleanna. Níl Ó Donnchú ná éinne dá mhuintir sa bhaile. Tá an capall istigh i ngarraí ann is do thit sé isteach i gclais. Tá a dhrom fé agus a cheithre chosa in airde. Tá fiach dubh ag teacht féna dhéin. Samhlaíonn sé go bhfuil sé marbh. Agus i gcónaí nuair a thagann an fiach dubh, croitheann sé a chosa agus éiríonn an fiach dubh arís. Agus ní fhéadaim gan gáire, a dúirt sé. Nuair a bhím chun caitheamh leis an bhfiach dubh, nuair a chím an chuma go gcroitheann an capall na cosa. Caith leis ar aon tslí, a dúirt Ó Donnchú. Sea, do stop na gáirí agus do chaith sé leis. Cad a dheinis, a dúirt sé, nó ar mharaís? Do mharaíos, a dúirt sé, an fiach dubh, agus rud ab fhearr ná san, d'éirigh an capall le fuaim an urchair. Ah, is fearr ná san é, a dúirt Ó Donnchú. Agus an bhfuil aon tslí mhartha agat anois, a dúirt Ó Donnchú leis, ach bheith ansan ag faire ar nithe den tsaghas san? Níl aon ghreim orm ag éinne, a dúirt sé. D'imeoinn le pé duine a thabharfadh pá dhom, agus níl an ruchar san a chaitheas riamh ná gur mharaíos leis. Cad é an pá a bheadh uait, a dúirt Ó Donnchú. Ní iarrfad puinn in aon chor, a dúirt sé, leath a bhfuil d'airgead agat. Geobhair, a dúirt Ó Donnchú. Do thairrig sé amach an sprán óir agus do roinneadar ansan le chéile ina dhá leath chearta. Ach ariú se breá an uair a tháinig an fhearg ar an seanabhuachaill nuair a chonaic sé an méid sin den ór imithe. D'imigh fear an ghunna in aonacht leo agus bhíodar ag cuir díobh an bhóthair agus an bóthar go fada rómpa. Chonaic sé fear eile istigh i bpáirc mhór. Giorrae roimis amach agus é ag fiach an ghiorrae timpeall na páirce. Bhí cos leis ceangailte le crios agus é i ndéidh an ghiorrae ar leath chois. D'fhan sé chun gur thánadar in aice an bhóthair chuige. Do stop sé an fear. Cad tá ar siúl agatsa, a dúirt sé. A leithéid seo, a dúirt sé, táim i ndiaidh an ghiorrae sin ansan á fhiach. Is cuma liom cad a bhíonn ar siúl agam ach rud éigint go bhfaighinn cead reatha a dhéanamh ann. Agus cad 'na thaobh ná leagann tú fút an chos eile, a dúirt Ó Donnchú. Ach ariú ar ndóin, a dúirt sé, ní bheadh aon spórt agam air ansan. Níorbh aon. bhaol dom bheith Níorbh aon bhaol dom breith air dá mbeadh an dá chois fúm. Agus an bhfuil aon chúram ort ach ag gabháil do, a dúirt Ó Donnchú. Aon bhlúire eile, a dúirt sé, agus d'fhéadfainn dul le haon fhear a thabharfadh mo phá dom. An mór an pá a bheadh uait, a dúirt sé. Ní mór, a dúirt an fear, cos fé chrios do b'ainm do. Ní iarrfaidh mé ort anois, a dúirt sé, ach leath a bhfuil d'airgead agat. Tharraing Ó Donnchú amach an sparán arís agus do dhein dhá leath den airgead idir é féin agus cos fé chrios. Do ghoill ar an seanabhuachaill nuair a chonaic sé an cor a bhí ar an airgead á fháil. Agus ní leocfadh náire dho bheith a' troid le Ó Donnchú os comhair na beirte eile. D'imíodar orthu agus níor bh'fhada chun gur casadh iad an áit go raibh muileann. Muileann mór a bhíodh ag meilt agus ag scilligeadh in aonacht. Do bhí fear ansan ag casadh an mhuilinn agus le séideadh a shrón ab ea a chasadh sé an roth mór so. Do bhí poll den chaincín stoptha aige agus gan aige chun séideadh tríd ach an poll eile, nó an taobh. D'fhanadar ag féachaint air. Cad é an saghas duine thu, a dúirt Ó Donnchú. Ó, fear athá ag déanamh an ghnótha so, a dúirt sé, ag casadh an mhuilinn. Agus cad 'na thaobh, a dúirt sé, ná tógann tú an corc as an dtaobh eile ded chaincín agus d'fhéadfá é chasadh níb fhearr. Ach dá ndeininn é sin, a dúirt sé, do leagfainn an muileann. An gcaithfir fanúint á chasadh i gcónaí, a dúirt sé. D'fhanfainn, a dúirt an fear, dá bhfaighinn mo phá agus chomh maith san, a dúirt sé, féadfad imeacht le pé duine a thabharfaidh pá maith dhom. An mór an pá a bheadh uait, a dúirt Ó Donnchú. Ní bheadh puinn páigh uaim, a dúirt sé, ní iarrfainn ort ach leath a bhfuil d'airgead agat. Tá sé chomh maith agat gluaiseacht ort, a dúirt sé, tabharfadsa dhuit é. Do roinn sé arís leis seo Agus má roinn, do thit a lug ar a lag ar fad ag an seana-bhuachaill nuair a chnuic sé an t-airgead laghdaithe. Bhíodar ag cur díobh riamh is choíche, agus le titim oíche do shroiseadar tigh Ridire Chairbre. Bhí fáilthe rómpa agus do cuireadh gach treo dá fheabhas ortha, é féin agus a bhuachaillí. Bhí an seana-bhuachaill, b'é an seana-bhuachaill an chéad duine acu a éirigh ar maidin agus do bhuail amach ag féachaint timpeall air. Ní raibh pioc lasmuigh ach cinn daoine in airde ar sparraí. Do rith sé isteach ag triall ar Ó Donnchú. B'fhearra dhuit éirí as san, a dúirt sé, chun go mbeimís ag rith. Cad é an rith a bheadh orainn, arsa Ó Donnchú. Beidh fhios agat, a dúirt sé, ar neomat nuair a chífir cad tá amuigh. Níl aon sparra ar an dtaobh amuigh den tigh, a dúirt sé, ná go bhfuil ceann duine in airde air, agus beidh do cheannsa in airde air chomh maith. Beidh ár gcinn go léir ann, a dúirt Ó Donnchú, mura bhféadfadsa an rud a dhéanamh sa cheart, nó pé cleas athá le déanamh, bainfear na cinn de nach éinne riamh againn. Sea, ní fhéadfaí seasamh in aon chor ansan leis an seana-bhuachaill, dhein sé oiread san goil. Sea, d'éiríodh ar maidin agus do fuaireadar bia agus deoch. An bhfuileann tú, a dúirt an ridire le hÓ Donnchú, tagtha fé dhéin mh'iníne d'fháil? Sé a thug mé, ar seisean. An bhfuileann tú sásta, a dúirt sé, leis an gcleas athá anso a dhéanamh, nó mura ndeinir an ceann a bhaint díot? Gan dearmad, a dúirt sé, mura ndeinim a cleas táim sásta mo cheann a ghearradh anuas ón gcolainn díom. Sé seo an cleas, a dúirt sé, tá tobar na leithéid seo d'áit deich míle ón áit seo, agus caithfirse, a dúirt sé, agus m'iníon, dul go dtí an tobar san. Beiríg libh dhá chorn, corn an duine. Pé acu agaibh is túisce a thiocfaidh thar n-ais anso, a dúirt sé, má thagann tusa thar n-ais roimpi le corn uisce caithfir í fháil le pósadh. agus má thagann sí siúd romhat, bainfear an ceann díotsa. Sásta leis, a dúirt Ó Donnchú. Do tháinig chúthu an scriosaire mná agus corn 'na láimh aici, agus do thosnaigh sí a casadh ar aon tsáil amháin agus do thug sí leathuair a chluig a casadh ar an tsáil gan stop. Bróg an sciúirse do b'ainm di. Do tugadh corn eile d'Ó Donnchú ach má tugadh airiú cad é an rith a bheadh agatsa a dúirt Cos fé Chrios. Déanfadsa dul ad iarraidh an bhraon uisce sin is fan ansan ar do shuaimhneas duit féin nó cad chuige go bfuil buachaillí agat ach chun oibre a dhéanamh. Do rug cos fé chrios ar an gcorn agus as go brách leis féin agus bróg an sciúirse. Ní rabhadar dultha i bhfad in aon chor nuair a bhí cos ag imeacht uaithi, rómhaith sa rith. Ach airiú, a dúirt sí, ní haon fhear tu, canathaobh ná fanann tú agus beam ag caint, déanam cuideachta dá chéile. D'fhan agus níor dheineadar an iomarca reatha as san amach. chun gur shroiseadar a tobar. Do bhí cloch nó leac anuas ar a dtobar. Is dócha, dúirt sí, gur ar an bhfear a théann an cloch so a thógaint. Is ea, gan dearmad, a dúirt Cos fé Chrios. Do thóg sé an chloch, agus má thóg, chomh luath is a bhí sé tógtha aige, thit sé ansúd in aice an tobair fé dhraíocht. Airiú, do rop sí a corn féin sa tobar agus as go brách léi. Do bhí áit na mbídís ag faire ar an rith ó thig an Ridire. Árdán mór go mbíodh mórán daoine in áirde air féachaint conus a gheobhadh an rith. Bhíodar in áirde air ar aon tslí agus ba ghairid go bhfeacadar ag teacht an bhean, iníon an Ridire, agus gan aon tuairisc ar chos. Sea, tá deireadh linn, a dúirt Ó Donnchú. Airiú níl, a dúirt Fear Ghunna. Cad a bhéarfadh go mbeadh deireadh linn? Do bheadh cos anso anois agat, a dúirt sé, mara mbeadh an rud imigh air. Do thit sé fé dhraíocht ag an dtobar agus tá dhá ghlasóig tagtha anuas ar a dhá shúil agus ní leocaidís sin dó éirí, ná don draíocht imeacht de. Shocraigh a ghunna agus do chaith leis na glasóga. Leis sin do léim cos ina shuí agus i bhfoirm meisceach chodlata air. Do sháigh sé a chorn sa tobar agus gheallfainn duit ná raibh aon chrios ar an gcois ansan aige, gur bhain sé pé méid a bhí ins na cosa astu, ach ní raibh aon radharc aige ar iníon an Ridire, bhí sí imithe ró-fhada uaidh. Do bhí sí tagaithe i ngearr páirce den áit go raibh ceann riain acu. Tá buaite aici, a dúradar, tá buaite aici. Agus ní raibh aon radharc fáltha ar Chos um an am san. Druidíg uaim go fóill, a dúirt an fear a bhíodh ag casadh an mhuilinn. Dhruid sé amach ar imeall an stáitse agus ní raibh aon chorc aige in aon pholl den chaincín. Do shéid sé go láidir agus do chuir sé agus do chuir i ndiaidh a cúil í chun gur chuir sé a drom i gcoinnibh an chlaí. Sea, bhí sí ag teacht arís chomh maith is a d'fhéad sí, ach má bhí, ní raibh aon radharc fáltha ar Chos. Do shéid sé arís í agus i ndiaidh a cúil léi chun gur chuir sé a drom i gcoinnibh an chlaí. agus leis sin do bhí Cos ag teacht sa pháirc ba ghiorra dhi agus ní raibh moill neomait air teacht suas le hiníon an Ridire. Níor ghá a thuille séide a dhéanamh mar do bhuail sí roimpi amach agus do shín an corn chun an Ridire. Tá buaite agam uirthi, a dúirt sé. Tá go macánta, a dúirt an Ridire, caithfir an bhean fháil nó caithfidh do mháistir í fháil. B'in mar do bhí. Do bhí ana shaol ansan acu. T'réis tamaill do deineadh an pósadh agus b'éigint d'Ó Donnchú agus dá bhuachaillí fanúint ansan acu ar feadh mí nó níos sia b'fhéidir. Do bailíodh chuige mála óir agus do cuireadh an mála so 'na dhá chuid anáirde ar an dá chapall a bhí aige féin agus ag an mbúiste buachalla so. D'imíodar orthu, do bhí Ó Donnchadha, a bhean ar a chúlaibh aige agus an t-ór ar a bhéalaibh, agus ór ar a bhéalaibh ag an mbuachaill. Do thabharfadh Ó Donnchadha tuilleadh airgid don triúr buachaillí seo a casadh air, ach ní ghlacfaidís uaidh é. Do stad gach éinne acu san agus do scaoileadar uathu Ó Donnchadha, gach éinne san áit gur casadh air é. Sea, do shrois Ó Donnchú agus an bhean agus an seana-bhuachaill Cill Airne agus do thosnaíodar sa bhfeirm arís ar obair agus ar ndóin dob fhuiriste dhóibh é mar bhí fuíollach airgid anois acu. Is minic nár mheasa rud eile ná an iomad de agus do bhí ana-dhúil ag Ó Donnchú i siúlóid agus i gcaitheamh aimsire nuair a bhí an t-airgead go léir aige níor stad cos de chun gur chuaigh sé féin agus an bhean go Sasana. Chuir sé aithne ar dhuine uasal i Sasana. Bhídís in aonacht agus b'eod duine uasal go mbíodh fir coinnithe aige, cheithre feara fichead. Ní raibh aon bhlúire cúraim orthu-san ach ag imirt liathróide, camáin acu agus fiú amháin nuair a bheidís ag dul go dtí an pháirc ar maidin ag imirt na liathróide, le heagla go mbeadh an iomad ualaigh sa chamán dóibh, cuirfí capall leis na camáin isteach ar an bpáirc ag triall orthu. Do bhí an duine uasal agus Ó Donnchú ag féachaint orthu. An bhfeacaís riamh, a dúirt an duine uasal le Ó Donnchú, aon cheithre feara fichead a imreodh liathróid leo san? Táid siad go maith agat, a dúirt sé, ach do gheobhainn in Éirinn iad fiú amháin, do gheobhainn i gCiarraí iad, a dúirt sé, cheithre feara fichead a imreodh leo. Do ghluais an t-áiteamh eatarthu agus do bhí iontaoibh ag Ó Donnchú, as muintir Chiarraí agus b'fhéidir nár mhiste dho é. Do dhainginíodar geall le chéile ansan, é féin agus an duine uasal, ar mhíle púnt an imirt le déanamh i Sasana. Chaithfeadh muintir Chiarraí dul go Sasana a déanamh na himeartha a leithéid seo do lá ar a leithéid seo d'uair a chluig. Tháinig Ó Donnchú abhaile, é féin agus a bhean, agus d'imigh sé a lorg, féachaint cé a imreodh an báire dho. D'iarr sé ormsa is ortsa is ar éinne go raibh aon mhaith ann ar chamán dul leis. Ní leogfadh éinne, ní leogfadh eagla d'aoinne ach dul ann, agus b'é deireadh a tháinig air ná raghadh éinne leis. Do thit a lug ar a lag aige ar fad ansan agus do buaileadh breóite é, galar dóchais. Bhí sé tabhartha suas chun báis, dochtúirí agus sagairt timpeall air. Do bhí lá na himeartha a druidiúint leis agus fé mar a dhrid an lá leis bhí sé a dul in olcas agus in olcas. Tháinig lá na himeartha. Do bhí na sluaite go léir bailithe i Sasana insa pháirc 'na raibh an imirt le déanamh, na mílte agus iad a' feitheamh le muintir na hÉireann chun dul a' triall orthu. Ní rabhadar tagaithe ar maidin agus do dhrid an lá amach agus ní raibh éinne 'cu tagaithe. Nuair a dhrid sé amach i ngearr uair a' chluig nó mar sin don am a bhí an imirt le déanamh, do tháinig isteach sa pháirc marcach agus camán ceangailthe ar a chrios aige. Níor stad cos de chun gur chuaidh sé a triall ar an nduine uasal go raibh an geall curtha aige, agus do shín chuige leitir ó Ó Donnchú 'á iarraidh an imirt a chur ar ath-lá. Ní chuirfead, adúirt sé, ná neómat ní thabharfainn do, mura mbeidh a chuid fear tagaithe anso is liomsa an geall. Níorbh fhada 'na dhéidh sin gur tháinig an tarna marcach agus camán ceangailthe ar a chrios aige. Shín sé leitir eile chuig an duine uasal a iarraidh air an imirt a chur siar leathuair a chloig. Ní dhéanfad, a dúirt sé, ná leath neomait, ach is liomsa an geall mara mbeidh a chuid fear anso aige. Ní féidir iad a bheith ann, a dúradar, agus is dócha nuair nár ráinig d'éinne acu teacht ach an triúr againn féin go bhfuil sé chomh maith againn iad d'imirt. Ó, deinidh más maith libh é, a dúirt sé agus é ag gáirí iompu. Do chaitheadar díobh casóga agus do tháinig duine acu i lár na páirce, fear eile ag faire cúil agus fear eile i gcóngar an bháire eile féachaint an bhféadfadh sé í chomáint tríothu. Do caitheadh in airde an liathróid 'na measc agus fuair fear lár na páirce buille uirthi a chuir in airde san aer í. Do bhíodar ag rith timpeall air féachaint cá dtiocfadh sí chun tailimh. Thairrig sé amach a bhosca snaoise agus do thairrig sé pinch den tsnaois don té ba ghiorra dho. agus do fhir Shasana. Airiú, tóg uaim an diabhal do chuid snaoise, nó an dó' leat, a dúirt sé, an bhfuil aon chúram orm ach snaois? Nuair a tháinig an liathróid chun tailimh do bhuail sé poc arís uirthi fé dhéin an fhir a bhí in aice an bháire, agus níorbh aon mhoill ar an bhfear san báire thógaint orthu. Ní rófhada in aon chor a sheasaimh an imirt nuair a bhí buaite baileach glan orthu agus bosca snaoise aige nach éinne den triúr ag tairiscint snaoise do na himreoirí eile. Do chríochnaigh an imirt agus an geall buaite ag an dtriúr ar na cheithre feara fichead. Is dócha, a dúirt duine acu, nuair nár fhéad Ó Donnchú teacht, ná beidh aon leisce ort an geall a leogaint ag triall air leis an dtriúr againn a tháinig, agus is mór is fiú nár tháinig a thuilleadh dos na fir nuair nárbh aon ghá leo. Ó, go deimhin, a dúirt an duine uasal, leogfadsa a gheall chuige go macánta. Do chomhairimh sé an dá mhíle punt chúthu agus abhaile leo. Bhuail duine acu isteach go tigh Uí Dhonnchú agus ar éigint a leogadh isteach in aon chor é. Dúradh leis go raibh sé ag críochnú ar fad anois, bhí sé chomh holc san. Ní raibh éinne ach sagairt nó dochtúirí le leogaint isteach. Raghad isteach mhuise, ar seisean, caithfead é a fheiscint. Do bhuail sé chuige isteach. Cad tá ort, a dúirt sé, ná fágann an leabaidh sin. Níor thug sé aon fhreagra air. Ní fhéadfadh a thabhairt, bhí sé chomh lag san. Tá's agamsa go maith cad tá ort, a dúirt sé, a leithéid seo de dheascaibh an ghill a bhí curtha agat leis an nduine uasal i Sasana. Éirigh amach as san, a dúirt sé, agus ní gá dhuit aon náire bheith ort aghaidh a thabhairt ar an nduine uasal san anois. Do chuaigh triúr againne anonn agus d'imríomar na ceithre feara fichead. Do chomhairimh sé chugainn dhá mhíle punt, a dúirt sé, agus táimse á chomhaireamh san chútsa anso ar an mbord. Do chomhairimh sé amach ar an mbord chuige é. Agus bíodh a bhuíochas san agat anois, a dúirt sé. Ar na trí tobáin piocfhuarn a chuirteá amach gach aon oíche Bhealtaine thíos anso in aice na loiche, thagadh ár gcapaillne amach agus d'ithidís é sin agus ní iarraidís a thuilleadh lóin i gcaitheamh na bliana. Sid é an chúis, a dúirt sé, gur chuamair fé dhéin na himeartha agus gur thugamair an geall chút, agus bí amuigh anois agus tóg do chuid airgid. 'Sé Dónall na nGeimhleach atá á thabhairt duit. Níl a bhac ort a bheith go dána i Sasana, agus geallfaidh mé duit ná cuirfidh íseal ná uasal acu aon gheall id choinnibh ar imirt liathróide. Ní leogfaidh eagla dhóibh é. Agus mar an gcéanna ná bíodh aon dúil agat a thuilleadh geallthóireachta in aon bhall go ngeobhair, Mar b'fhéidir nach i gcónaí fhéadfaimisne cabhair ná cúnamh a thabhairt duit.